Pán s vami. Slova svatého Evangelia podľa Marka. Ježíš z učedníky išli do Becaidy, privedli mu jednoho slepce s prozbou, aby sa ho dotkol. On vzal toho slepého za ruku, vyvedol ho ven z vesnice, dotkol sa slinov jeho očí, vložil na neho ruce a ptal sa ho, vidíš niečo? A on pozvedol oči a odpovedel, vidím lidi, vidím je ako stromy a chodí. Potom mu znova vložil ruce do očí, tu se mu projasnil zrak, byl uzdraven, takže videl všechno úplne jasne. Poslal ho domu a řekl, ale do viesnice nechoď. Slyšeli sme slovo Boží, Moji bratři a sestry, v dnešním evangeliu slyšíme, jak pan Ježíš uzdravuje slepého. Nevíme, kolik se ten člověk trápil, kolik byl slepý, či to bylo od narození, už se takový narodil, anebo něco se stalo v jeho životě a oslepl. Ale určitě víme to, že ten člověk se moc trápil. Přivadí ho k Ježíši jeho kamaráti, možná příbuzní, aby ho uzdravil. Ježíš vidí jejich víru. A proto toho nemocného uzdravuje, toho slepého, tomu slepému dáva znova zrák, aby viděl. Ten zázrak se deje kvôli tomu, aby se tomu človeku pomohlo. Aby ten slepec opravdu už byl šťastný. Aby sa tešil z toho, že môže pozorovať veci kolem sebe. My taky bychom častěji potřebovali mít takový jasný vzhled na Boha. My taky potřebujeme častokrát, aby Bůh sám náš zrak očišťoval. Protože my žijeme ve světě, kde častokrát doba, lidi, okolnosti spíše nám ten zrak nejako tak zatmavují. Nedíváme se na věci, které Bůh dělá, ale díváme se na to, co my dokážeme všechno udělat obdivujeme tú úžasnú techniku, obdivujeme to umiení, obdivujeme, ja nevím, co všechno. To dokážeme. Náš lidský rozum, jaký je úžasný. Ale neobdivujeme, častokrát a neděkujeme Bohu za to, že On koná veľké věci v našem životě. Ten zázrak, který On udělal, neudělal kvůli tomu, že On potřebuje nějakou pochvalu, že On potřebuje nějakou našu lidský slavu, naši lidskú slávu. ale to udiel kvôli tomu, aby nám ukázal, že On má o nás veľký zájem a chce, abychom sa snažili. Abychom byli ti, ktorí Bohu patríme. A proto chci nám popřať, milovaní bratři a sestry, abychom ten náš duchovní zrák nezatmavovali něčím lidským, pozemským. A abychom se k Bohu utíkali, abychom k němu přicházeli. A on nám určitě ve všem pomůže. Amen.